Charlotte Helen Seyton Dolby estis angla contralta cantistino, voc instruisto cae componistino. Charlotte Helen Dolby nascigis en Londono filino de Samuel Dolby cae Charlotte Niven. Iunage, Charlotte montris ian necutiman musicam talenton. Sia unua instruisto estis signorino Montegiu, de quiu si ricevis piano leccionoin. Ie sia dec unu iaragio, si eniris la Regian Academion de Musico, quie si studis unue ce Bennet cae Eliot, cae poste CHE CRIVELI. Dec ses iarage, si estis electita por ricevi le region stipendion, quancam tiam sia vocio ancora estis malforta, cae ne plene evoluinta. Si restis en l'Academio dun quin jaroi, cae pos sia foriro, si estis nomumita honora membro dell'instituzio. Ciam si debutis en quarteto ce la filharmonio, cae aperis en solo la sequan jaron, Felix Mendelssohn estis ravita de sia contralta vocio. Sub lia auspicio, si presentigis ce la Gewandhaus concerteio en Leipzig, cun sama granda successo kiel en Anglio. Mendelssohn persuadi sin daure tra exterlanden, tiel si faris plure in concert en Francio ca il Nederlando. En amba ulandoi, Charlotte Dolby sian reputazion kiel unua ranga cantistino. Mendelssohn dedicis sien Six Songs opus 57 al Charlotte cae liverquis la contraltan musicon por Elisha speciale por sia vocio. Si aperis en la premiero de la revisita versio de tio oratorio ce la Exeter Hall de Londono en 1847, Sub la regisorado de la componisto cae la Cesto de la regina Victoria cae la prinzo Albert. che la Hanover Square Rooms de Londono si estis la solisto en la unua angla presento de la Verco de Johann Sebastian Bach La Pasio de Sancta Mateo Scia vocio laudire esti de bon qualita cae modera potenso, sed estis scia digna cae arta stilo quiu gainis al sci multe da laudoi dum multe iaroi. Prescau de sia unua publica presento gis sia emeritigio, si estis sen rivalo qui el cantisto de anglei oratorioi cae balladoi. Articolo en la vortaro de musico cae musicistoi diras L'admirinda lertezzo per chi usci regi sian potensan contraltan vochon, la delicata intonazio, la perfecta el parolo, cae la nobla declamado, chiui distingui sian cantadon, illis sin occupi tre altan locon inter Anglai ca Europai artistoi. Dum la miloc senquindeca iaroi, cae paralleli al sia successo qui el cantistino, si comensis publicigi multa in in cae simple in aranjoin. Tamen, estis pos sia geet sigio, cun la eminenta franza violonisto Prosper Seyton, ciam la signorino Charlotte Seyton Dolby, la uscia nova adoptita nomo, aperis antau la mondo ciel componistino. Siai cantatoi, la legendo de Sancta Dorotea, cae la racconto de la fidele animo, qui esti presentita i respective ce la Halo Saint James en 1876, car la Steinway Hall en 1879, havis ancau grandan successon en provinzoi cae colonioi. Charlotte ancau verkis diversa incantoin, inclusive de Bonnie e d'Andi cae Mae Donald. La adia ou concerto de schia edzo ce la Albert Hall estis la ocaso por la lasta publica apero de Charles Seyton Dolby. Tiam, schi presentis sian schus finitant feinan cantaton por virinae vochoi florimer. Chiam, schi retirigis de la publica il seneioi Si fondis academium pricantado cantado en Londono, quie si successi trainis multain bonegain artistoin. Cadre de la malfermo de si academio, Charlotte occupigis pri alia verco pli grava ol gis nun si provis. Si vercis lerno libron. Signorino Saiton Dolby tutoro por anglai cantistoi virinae vocioi. Completa curso de practica instruado en la arte de cantado. Tiu ci libro estis publicigita unua foie en la sama iaro qui la malfermo de la Academio. Gi ancora el en universitatoi qui cultura cae classica estud materialo baldau pos la morto de Charlotte Sainton Dolby, la Regia Academio de Musico fondis stipendion en memoro de la eminenta cantistino iam studento ene de giai muroi.